Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! radījuma arī Latvijas klausītāji. Ēterā šobrīd skan raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs. Mani sauc Sandija, un šodien viesos pie mums ir Katrīna. Čau, Katrīna! Čau, Sandija! Jā, tātad šodien mums ir ļoti īpaša tēma. Mēs parunāsim jā, par savu pieredzi, savām, savām varbūt tādām liecībām, par un ap aicinājumu, kā arī par mūsu pārdomām par to, kā, kā jauniem cilvēkiem, kā jaunietēm, kā studentēm, Un jā, varbūt mēs varētu iesākt ar nelielu lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Paldies, Tev, Dievs, ka Tu esi kopā ar mums, ka Tu esi kopā ar mums mūsu labajos, mūsu grūtajos brīžos, ka Tu mūs nekad nepamet, lai arī kāds durvis mēs cērstu ciet, arī kā mēs uzvestos, lai cik mēs būtu dusmīgi, Tu vienmēr esi blakus mums. Paldies Tev, Dievs, par Tavu pacietību, par Tavu mīlestību, par Tavu vadību mūsu dzīvē. Paldies Tev, Jēzu, par Tavu upuri, par Tavām izlietajām asinīm, kuru dēļ mēs varam piedzīvot šo mīlestību, kuru dēļ mēs varam katru dienu celties kā jauni cilvēki Tavā garā. Nāc svētais gars, nāc ar savu vadību, nāc ar savu mieru, gan pār šo epizodi, gan arī par visu pārējo mūsu dzīvēm, gan arī ienāc katrā klausītāja sirdī. Piepildi mūs ar savu dzīvu, dzīvības ūdeni, lai cielīst mūsu sirdīs un līst pāri malām, lai mēs varam piedzīvot to mīlestību un prieku, tā kā mēs to agrāk neesam piedzīvojuši. To visu mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Āmen. Tēvs vai tagad vārdā. Paldies, tev, Katrīna. <clears throat> un varbūt mēs jā, varētu šo, šo visu sarunu iesākt ar tādu, ar tādu varbūt ar jā, terminoloģijas apskatīšanu. Un varbūt varētu <laughs> pastāstīt tīri pēc saviem ieskatiem. Man nevajag, man nevajag vārnīcas definīciju, bet par to, ko tev nozīmē aicinājums, kas tavuprāt ir aicinājums. Jā. Nu, man liekas, es um, um, tie klausītāji, kas ir klausījušies jau visu laiku, konstanti zinās, ka, uh, ja nemaldos, mēs pirms gada mazliet mazāk <laughs> runājām par šo tēmu. Un kopš tā laika, man liekas, mans uh, termiņš aicinājumam galīgi nav mainījies. Un uh, man aicinājums ir kā zvaigzne, kas mani ved tuvāk jēzumam. Tas ir ļoti labs piemērs tam, ka mums nesen bija uh, šī trīs ķēniņu, trīs ķēniņu svētki. Un um, mans priesteris um, Svētā Jēkabā katedrālē ļoti skaisti salīdzinājumu pateica. Godīgi sakot, man liekas, tieši tāda paša kā pagājušajā gadā. Un uh, es to piefiksēju. Un, uh, man jā, šis salīdzinājums ir tāds, ka nu, jā, um, šie, šie trīs gudrie viņi sekoja zvaigznē līdz jēzumam, un tad viņiem šī zvaigzne vairāk nebija vajadzīga. Šajā gadījumā aicinājums man ir kā šī zvaigzne, kas mani ved tuvāk jēzumam līdz brīdim, kad es pie viņa būšu. Super. Nu, jā, dažas lietas nekad nemainās. Mēs mainamies, bet Dievs nemainās. Un, um, jā, tad es tev gribēju vēl arī pajautāt, hmm, jā, varbūt tādu uzreiz, uzreiz personīgi jautājumu. Kāds, tavuprāt, ir tavs aicinājums, ko, ko tu jūti sirdī? Um, jā, un tad uh, varbūt tam apakšā arī par, paiet um, vēl tāds jautājums, uh, vai ir tāds viens liels aicinājums un, un tādi citi mazi aicinājumi, jeb saucieni, par ko mēs arī, man liekas, pagājušā gada runājām. Nu, tā tīri pieskārāmies, mēs patiesībā neizterzājām to tematu. Bet jā, un, un kādi, kādi tavuprāt ir tavējie? Nu, jā, es noteikti piekrītu, ka, nu, kad ir vairāki aicinājumi, būtu ļoti, sma ļoti smagi būt tikai viens aicinājums. Visu dzīves laikā. <laughs> Visu dzīves laikā nu, jā, kā nekā ir aicinājums saistībā ar attiecībām, vai nu tās ir ģimenes dzīve, konkrētā dzīve, ir aicinājums saistībā ar savu karjeras izvēli. Citu piemēru man pašlaik nav. <laughs> un, eh, nu, jā, kad iet runa vairāk par šo karjeras izvēli, kas ir ne tikai patiesībā saistībā ar karjeru, bet man liekas, noteikti šis aicinājums ieiet iekšā visā mūsu tālākajā dzīvē. Es noteikti zinu un jau Man ir bijusi šī svētība zināt šo aicinājumu jau kopš 14, um, 15 gadu vecuma, kā es vēlos būt skolotāju. Un, um, nu jā, pēc būtības, bet tas tā ļoti vienkārši izklausās būt skolotājiem tagad tūlīt tieši mācīt 11. klasē matemātiku, bet, <laughs> protams, tur apakšā tas tur aiziet uh, viss mazliet, mazliet dziļāk, jo es pieļauju, ka mums katram ir Um, viens no šiem aicinājumiem, kā arī Bībelē ir ticis aprakstīts par, kad ir cilvēks ir aicināts būt skolotāji, cilvēks ir aicināts būt apustuļi, cilvēks ir aicināts būt mācītāji. Es domāju, ka tādā, ka šie arī ir aicinājumi, kura katrs no mums gan jau arī iekrīt. Un šajā gadījumā, ko man nozīmē būt skolotājam, tas ir drīzāk tā, tāds lielāks temats, jo zem šī es arī redzu vārdu jauniešu vadītājs. Varbūt sākumā, kad pirmo reizi sapratu, ka es gribu būt skolotāja, es tiešām koncentrējos tikai uz to, kad es sēdēšu klasē, es tur mācīšu, tur rādīšu no saviem studentiem, kā tur jādara tas, kā tur jādara šitā, kā ir pareizi, kā ir nepareizi. Un nu, tā ir ļoti klasiska domāšana, kad ir runa par skolotājiem. Bet jo tālāk dzīvē seju, jo vairāk es redzu, kā Dievs uh, mani iet padziļina šajā aicinājumā, kā viņš to visu paplašina. Jo, lai gan es esmu bijusi um, um, nu, animatori brīvprātīgi galās nometnē jau divus gadus. Šis bija tas, um, šī Ziemassvētku bija pirmā reize, kad es vispār runāju ar jauniešiem, man patika runāt ar jauniešiem. Jo pirms tam es iemērs slēpjos, slēpos aiz mūzikas instrumenta un ļoti cerēju, ka man nekur citur neliks. Un, um, un jā, līdz ar to es, tas noteikti papildina man skolotāju aicinājumu, jo būt skolotājiem tas nav tikai um, ka tu esi skolotājs um, darba un karjeras ietvaros, bet tas, tas arī nozīmē man to, ka tu esi skolotājs cauri dzīvē. Ja tev jaunieši uzraksta, prasa palīdzību, tu viņiem palīdzi. Ja, ja viņi grib tevi satikties, par kaut ko parunāt, tu ej un ar viņiem satiecies. Tas nozīmē, ka tu esi. Um, Kā, nu, gan drīz vai kā tas dzīves stils būtu skolotājiem. Tu vienmēr palīdz jauniešiem, tur vienmēr ir jārāda piemērs, tev ir, tev ir viņam jāpalīdz mācīties. Un, protams, Un līdz ar to izriet tas, lai es varu mācīt citus. Man pašai ir jāzina daudz, man pašai ir jāzina būt vairāk par viņiem, lai es, arī, lai es viņiem varu palīdzēt. Tad līdz ar to šis aicinājums man būt par skolotāju ir palīdzējis man arī man augt ticībā un vairāk pētīt um, katoļu ticību, baznīcas mācības, katehēzi un iedziļināties tajā vairāk nekā es to būtu spējis darīt caur cita veida aicinājumu. Mm. Tad, principā, nu, jā, tas, ko tu saki, ir, ka tas aicinājums caurijās visu caur tavai dzīvei, tas pieskarās daudz, daudz, daudzām sfērām tavā dzīvē. Jā, man liekas, tas ir ļoti, ļoti, ļoti skaisti, ka tā saka. Un es vēl arī domāju, ka noteikti <clears throat> par aicinājumiem runājot, ir, ir no, es, es pavisam ticu, ticu tam, un, un man šķiet, pati arī to esmu pieredzējis, ka Dievs dažreiz mūs aicina uz kaut ko, ko mēs paši pat nesaprotam, lai viņš pēc tam mūs aicinātu uz kaut ko citu, vai, vai tas viens aicinājums ir bijis, lai mūs sagatavotu tam nākamajam aicinājumam. Man tas šķiet arī ir skaisti, ka mēs drīkstam arī nu, nevis pārdomāt. Bet uh, jā, es arī negribu teikt, mainīt ceļus, tāpēc ka tas izklausās nepareizi. Bet saprotu, ko es domāju. O, jā, jā. noteikti. <laughs> jā, man pašai bija, kad um, nu, jā, kā stāstīja par oāzi, oāzi bijusi. Uh, Un vispār visu tādu jauniešu pasākumu bija ļoti liela daļa tajā visā, kā es attīstos un kā es augu arī savā ticībā un jā, vispār ar cilvēkiem. Un jā, tad ir šis stāsts, kad um, es arī pieminēšu vasaras oāzi, kurā es biju arī kā brīvprātīgā. Un bija tā, ka vasaras oāzē pietrūka, un es tur biju ļoti specifiski pierakstījis, ka es negribu vadīt mazo grupiņu. Es negribu vadīt jauniešus, negribu viņiem runāt, un es to vienmēr pielieku katrā oāzē klāt, kas negribu. Uh, um, praktiski komunicēt ar jauniešiem. Bet šajā oāzē, vasaras oāzē, man um, Anna, um, kā tā nomads koordinātori, viņa raksta un saka, piedod, bet es tev iedodu mazo grupiņu, jo mums trūkst animatori, kas ir visu nedēļu uz vietas, kas var vadīt. Tā kā man, I need you to step up, man vajag, lai tu to izdari. <laughs> nu, man tāds, nu, bāds, bet, nu, ja vajag, tad vajag. Tas nav tāds, ko tu vari īsti pateikt, ne, un dzīvot ļoti priecīgi, bez sirdsapziņas <laughs> pārmetumiem tālāk. Un, nu jā, līdz ar to es kļuvu par šo mazās grupiņas vadītāju. Un man personīgi, manas grupiņas vienmēr ir labākās, <laughs> tagad es tā teikšu. Bet, eh, jā, tā bija mana pirmā reize, kad vadīju mazo grupiņu. Pirmā reize man vajadzēja aktīvi um, komunicēt ar jauniešiem, jo īpaši man mazajā grupiņā vilkt ārā no viņiem šo informāciju. Un, jā, tas man noteikti parādīja jaunu skatu manā dzīvē, uz ko es vēl nekad nebiju skatījusies. Tas bija tas moments, kad es atklāju, jā, ka nu, būt šim skolotājam, vadīt šos ja, jauniešus, nozīmē arī to darīt tālāk un ārpus um, tā tava ierobežotā laika, tā ierobežotā, es nezinu, darba vietas vai nu skolas vietas. Jā. Es nedaudz atgādināju, tā, tā pirmā daļa no tās stāstītām, nedaudz atgādināju to citā, citātu. Uh, Dievs neaicina sagatavotos, bet viņš sagatavo aicinātos. Un tas ir jā, <laughs> viens no mīļākajiem citātiem. Es neatceros, neatceros. Uh, viņa kaut kur internetā aizsaka. Labi, vienalga. Es vēl domāju par um, <clears throat> kā tavā dzīvē var būt izpaužs. Jā, jo skolotājs ir viens tāds ļoti liels aicinājums. Tu minēji, tur ir uh, tādi aicinājumi kā apstuls, mācītājs, Tur noteikti ir, ir, ir vēl <laughs> daudz <laughs> dažādu, jā, jā, par, kur, par kurus, eh, kurus jā, mēs šoreiz neizsmelsim, varbūt. Bet jā, kā tu, piemēram, eh, vai, vai to klasificētu kā savus profesionālās dzīves aicinājumu drīzāk? Nu, es noteikti domāju, ka tas arī mani ievirza manā profesionālajā mm -hmm. dzīvē. Un tādā ziņā, nu jā, ka esmu mūziķis un uh, Godīgi sakot, salīdzinot ar to, ko es vēlējos pirms diviem gadiem, kad es tik, tikko iestājos akadēmijā un ko es vēlos tagad. Manas um, daudz kas ir mainījies, bet viena lieta ir noteikti palikusi, un tā ir, ka es gribu būt skolotāja. Un, um, jā, bet um, līdz ar to šis aicinājums savā ziņā ir arī visai, um, visai, visām lietām, kas esmu gājusi cauri, visām šaubām un pārmaiņām. Viņš man tomēr ir, ir palicis kā šī jā, kā šī zvaigzne, kā pārliecība, kad lai arī kam es ietu cauri, lai arī kas man apkārt mainītos, tomēr šī ir tā viena lieta, uz ko man ir jādodas, uz ko man ir jāvirzas, un tas man noteikti um, vedīs gan tuvāk jauniešiem, gan arī tuvāk jēzumam. Un, protams, nemaina faktu, ka man arī ļoti patīk citas lietas. Man ļoti patīk būt skatus, man patīk ļoti uzstāties. Un, um, jā, tā ir lieta, ko es noteikti Tādēļ, ka mans aicinājums ir būt skolotājiem, tas nenozīmē, ka es to beigšu darīt, kad uzreiz, kad, um, kad, uh, kad tas vairs nav svarīgi. Jo Dievam mm -hmm. tomēr ir ļoti svarīgi arī tās mūsu vēlmes un tas, ko mēs gribam. Tādēļ arī vienmēr ir svarīgi lūgt to, lai mūsu vēlmes sakrīt sa ar Dieva vēlmēm. Jā. Sakrīt ar Dieva vēlmēm, jā. Un, um, jā, līdz ar to šis aicinājums, arī šī vēlme būtu skatuves. Tas um, tā noteikti lieta, ko es darīšu tā noteikti lieta, ko es vēlos darīt, bet tas nemaina arī to manu pamatu, to virzienu, kurš vēlos doties. Jā, paldies! Patiesībā nedaudz vēl pāris sarežģītāki jautājumi. Es nezinu, vai kāda no mums būs spējīga tiem atbildēt, bet uh, mēs skatīsimies. Bet, uh, jā, paldies, uh, paldies tev par atbildēm, Katrīna. Un pārējos jautājumus un, un atbildes <laughs> mēs pārnāsim nākamajā epizodes daļā, bet uh, šobrīd dosimies nelielā muzikālajā pauzē. Sveicināti! Esam atgriezušies no muzikālās pauzes. Jūs vēl joprojām klausāties raidījumu Dievs ir ļoti, ļoti labs. Uh, ar jums studijā vēl joprojām Santija un Katrīna. Un pirmajā epizodes daļā mēs pārunājām, jā, principā par to, ko, ko mums nozīmē aicinājums, kāds izpaužas mūsu dzīvēs. Un jā, tad mēs, tad mēs vērsīsimies pie turpmākajiem jautājumiem Katrīnai. Uh, jā, Katrīna, tieši pirms mēs devāmies muzikālajā pauzē, tu minēji par to, ka mums būtu jālūdzās par to, lai mūsu vēlmes sakrīt principā ar dieva gribu, ar dieva vēlmēm, mm -hmm. tādā aicinājuma līmenī, aicinājuma ziņā. Un, um, <clears throat> jā, man patiesībā radās jautājums, tāpēc, ka principā Bībele jau arī mums māca, ka mūsu jūtas, mūsu sajūtas ir maldīgas, mūsu emocijas ir maldīgas. Līdz ar to dažkārt varbūt es varu izjust ļoti spēcīgi, ka man ir, um, man ir um, kāds aicinājums, kas man varētu būt sirdī. Protams, ir citādāk, ja tas ir ilgu laiku, tad jau, tad jau šķiet, ka tas ir tāds. Um, nu, ka šķiet, ka tas ir nevis ilgspējīgāks, bet jau ilgtermiņā, kad man ir šī deksme par kaut ko, tad tur noteikti tur, tur par aicinājumu nevis nevar būt runa, bet šķiet, ka tur jau bez šaubām var pateikt, ka tas ir uh, kaut kas dziļāks, ka tas noteikti ir aicinājums. Bet, piemēram, jā, ja man sirds pēkšņi iedegās par kaut ko, kā tad es varu zināt, ja manas sajūtas ir maldīgas, ka tas ir no dieva. Mm. Nu. Ka dievs mani, jā, ka dievs mani sauc tur, ka dievs mani aicina. Jā, nu, man uzreiz parādā ienāk uh, viens tāds citāts, ko es ļoti nesen dzirdēju. Un tas ir, ir tā kā. Um, Tas ir, tas ir mazliet ārpus konteksta. Mm -hmm. Tas bija saistībā ar attiecībām. Bet, um, jā, tas citāts bija tāds, ka tas, ka tu kādu iemīli, nenozīmē, ka viņš ir domāts tev. Un, jā, tas, man, tas ir saistībā ar emocijām, jo jā, mēs, nu, mēs esam emocionāli cilvēki. Es pati uh, varu ļoti ātri kaut kā pieķerties, varu ļoti ātri iekarst par kaut kādu tēmu. Un arī rīktīgi ātri tas arī viss var pazust. Bet tajā pašā laikā tiešām kā atzīt, kad varētu teikt, ka Dievs mani uz to aicina un kā atzīt, kad tas ir, nezinu, kad tas ir ļaunais, kas to dara, vai arī tā esmu es, kas vienkārši par to esmu iekarsus pat par sevi. Un um, es varbūt izmantošu četrus punktus, ko es um, parasti izmantoju, vai arī jā, par ko esmu lasījusi un ko es ik brīdim savā dzīvē izmantoju. Tas ir um, kā atzīt, um, ka tas ir Dievs, kas tev to saka, un praktiski to arī var attiecināt uz šo. Viena lieta ir tas, ka Pirmais punkts, tas neiet pretī Bībelē, tas neiet pretī svētajiem rakstiem, jo vai nu tas, ko tu dzirdēsi, ko tev Dievs saka, vai arī tas, ko tu sajutīsi, tas, ka, tas neies pretī Bībeles rakstiem. To pat savā ziņā tā, lai brutālāk ieejot, runā, tā atklātāk runājot, tā, tā arī var teikt par seksuālajām vēlmēm. Tā kā, nu, mums ir fiziskais ķermenis, protams, ja mēs um, Ja mums kāds ļoti, ļoti iepatīkas, mēs kādā iemīlamies, protams, mums var būt par, nu, tādas seksuālās arī vēlmes jūtas parādīties pret šo cilvēku. Tomēr ir arī jāapzinās to, ka um, šīs jūtas, tās vēlmes pašas par sevi, viņas um, nav sliktas. Bet tiklīdz um, bet tiklīdz tu vēlies uz tām vēlmēm tieši tajā brīdī rīkoties un darīties, kas iet uzreiz pret Bībeles mācību. Tā kā ir svarīgi arī atpazīt, jā, kurā brīdī tas, ko tu dari, ir uz, uz savām mēlēm, kurā brīdī tas ir, tā kā kurā brīdī tas iet pret Bībeli un kurā brīdī tas iet ar Bībeles mācībām. Un otrais punkts, ko es teiktu, ir atzīt, ka tas neiet pret um, baznīcas mācību, kas arī kas mums ir katoļiem ļoti skaista, ļoti svētīga lieta, ka mums ir, ka, kas arī internetā viegli pieejama šis katehisms, kur ar punktu pa punktam atrast un saprast, vai, um, vai arī tas, ko mēs domājam, vai tas, ko mēs jūtam, ko mēs dzirdam, ko Dievs mums saka, vai tas, vai tas iet pretī baznīcas mācībai, vai tas neiet, jo baznīcas mācība tomēr tā ir lieta, kas ir ļoti, ļoti ilgi gatavojusies, kas ir ilgi veidota, nāk no paša Jēzus, un viņu ir vienkārši uh, vizuālā formātā mums sarakstījuši dažādi bīskapi un cilvēki, kas ir iespaidojušies no svētā gara. Tā kā tas ir ļoti svētīgs materiāls, pēc kā balstīties. Trešais punkts, par to es tagad neminēšu, jo tas tiešām attiecas uz dievu balss atpazīšanu, specifiski par balss atpazīšanu. Un ceturtais punkts ir um, uzticēties un skatīties uz augļiem. Tas bieži vien tomēr beig beigās mēs varam lūgt miljonus zīmes, Un mēs varam saņemt šīs miljonu dzīves, mēs varam dabūt, eh, mēs varam dabūt dažādas atbildes no Dieva. Bet beig beigās mēs nezināsim, vai tā ir Dieva griba vai nē, ja mēs to nepildīsim. Tad beig beigās, ja tas neiet pret svētajiem rakstiem, ja tas neiet bez baznīcas mācību, un um, ja tu jūti, tev tajā brīdī liekas, ka tas ir tiešām no Dieva, tad, um, tad ir uz tām, tad uh, rīkojies un to un skaties pēc augļiem. Jo ir um, Jo kā var atpazīt, ka tas nāk no dieva, ir tad, ja mēs redzam rezultātā šo svētā gara augļus, kas ir šis um, miers, prieks, pacietība, lēnprātība, um, disciplīna un vēl daži, kurus es <laughs> neceros. un, um, jā, pēc šiem augļiem mēs varam spriest, vai, vai, vai tas, ko es um, iegūstu, vai tas nāk no dieva, vai tas nenāk no dieva. Jo man pašai ir bijušas vairākas situācijas, kas domāju, ka jā, beidzot Dievs ir atbildējis manām lūgšanām, bet ir jāatcerās arī to, ka vēlns arī um, dzird mūsu lūgšanas, viņš arī viņus var manipulēt. Un jāatcerās arī savā ziņā to, ka vēlns arī zina svētos rakstus. Kā, kā mēs zinām, ka tad, kad Jēzus gāja šī 40 dienas tūkstnesī, ka parādījās vēlns un, un praktiski viņam, viņš pats tos svētos rakstus citēja. Tā kā to arī savā ziņā jāatcerās. Un es pazaudēju savu <laughs> iepriekšējo domu. Bet, um, jā, ir, ir jāskatās pēc augļiem. Un um, tomēr vienmēr arī savā ziņā ir jāatceras, ka Dievs ir um, um, kārtības Dievs, ka tas, tas, kas nāks no Viņa, nenāks um, dziļā apjukumā. Un, um, un, un, un man bija vēl doma, ko es pašlaik esmu <laughs> aizmirsusi. Jā. Um, nē, man, uh, man prieks, ka tu pieminēji arī tos svētā gada augļus, tāpēc, ka, ja mēs vienkārši pasakām, jāskatās uz augļiem, tad var šķist, um, var šķist ka visam ir jārit gludi, uh, lai mēs saprastu, ka tas ir Dieva plāns. Un man šķiet, tā, tā nav vienmēr, tā, tā galīgi nav vienmēr, tāpēc, ka vēlams ļoti bieži mēģina izjaukt mūsu, ne, ne mūsu plāns, bet arī Dieva plāns. Un, uh, un līdz ar to mums var šķist, ka, ka varbūt Dievs mūs no kaut kā attur, ka patiesībā. Uh, Es gribu, lai mēs turpinām iet uz priekšu. Un tāpēc, jā, man liekas, ir svarīgi, ka tu to pieminēji. Paldies tev. <laughs> um, vēl es domāju, par ko es domāju. Jā, par tādiem lielākiem aicinājumiem, aicinājumiem runāt, piem, runājot, piemēram, nu jā, kā tu teici, ka tu, nu tādiem aicinājumiem, kas caurvīja visu man, mūsu dzīvi, <laughs> piemēram, tu minēji par to tātāju būšanu par skolotāju, ne tikai profesionālā ziņā, bet vispār visu caur savā dzīvē ar visiem cilvēkiem, kurus tu principā sastopi. Uh, un, un piemēram, laulības dzīve. Ne? Un es domāju, vai Dievs uh, var dot vairākus aicinājumus un ļaut izvēlēties? Nu, nu savā ziņā es domāju, ka jā, ka tomēr. Nu, Dievs, nu, man liekas, ka savā ziņā Dievs mums ir katram devis šo iespēju. Nu, jā, mēs runājam jā, par tādu vairāk par attiecību aicinājumu ka mums ir katram šī iespēja būt vai nu, mm, teiksim, tā kā veidot savu šo ģimenes dzīvi, vai, veidu, vai iet šo konsekrēto dzīvi. Un uh, kamēr mēs iesim kopā ar Dievu, šis aicinājums uh, nu, mūs vadīs tāpat kā nu, nu, ļoti daudz svētie, kuri dzīvojuši konsekrēto dzīvi, un viņi bijuši to laimīgi, jo viņi ir bijuši kopā ar Dievu. Bet tad mēs varam skatīties uz citiem svētajiem, kuri bijuši precēti, uh, vai arī, nu, kā tas vecais labais piemērs, svētā ģimene, um, mm -hmm. svētā Marija un svētais Jāzeps ar savu svēto Jēzu. <laughs> Jā, viņš ir svētākais auglis. <laughs> kā, nu, viņa bija tāds arī ļoti skaidrs piemērs, kad um, tu vari būt tuvu dievam, arī, es, arī esot šajā ģimenes dzīvē. Tomēr ir katram cilvēkam ir vienmēr jāizvērtē un jāizskata arī šīs, šīs dziļākās lietas, kā piemēram ģimenes dzīve. Tur būs problēmas, kuras nebūs um, konsekrētajā dzīvē. Um, vislielākais piemērs varētu, nu, ne tikai otra pusīte, I mean, konsekrētiem cilvēkiem divas ir otra pusīte. Tā kā visiem jādodas uz um, laulības kursiem un sadarināšanās kursiem. <laughs> Bet um, Bet viena lieta, kas man uzreiz nāk prātā, ir šīs laicīgās problēmas, kas ir um, um nu, vīriešiem. Kā, um, lai tev ir stabils darbs, lai tu varētu parūpēties par savu ģimeni, lai tev ir stabili ienākumi, lai tev lai tā kā, nu, vispār kopumā kā, rūpēties par savu ģimeni. Sanāk. Tā kā dzīvo šajā laicīgajā pasaulē, atrod darbu, atrod dzīvokli, atrod dzīvokli darbu, kas labi maksā, lai tur var parūpēties par saviem sievām, par sievas vēlmēm, par savu bērnu, bērnu vēlmēm. Un sieva jau arī ir līdzīga tā kā tikai tas ir visvairāk iekšēnē, parūpēties par saviem bērniem, lai viņi tā kā laipni nu, paēd, lai viņi tiek uz skolu, lai vispār rūpēties par apkārtni, kurā atrodas, lai vispār ģimenes um, iekšējā pasaule arī ir kodolīga un iekšā ticībā. Šis ir, ir arī ļoti liels un smags aicinājums ar savām grūtībām. Tikmēr, kā mēs redzam, konkrētajā dzīvē tev īsti nav jādomā par um, to, cik tā, kā tev būs alga. Un, uh, Jā, un vai tev būs stabila vieta, kur dzīvot, un par visām šīm problēmām, par ko mēs um, um, precētie mirstīgie, bet es neesmu precēta, par ko mēs mirstīgie domājam. <laughs> un, um, jā, un līdz ar to, nu, es nu, tomēr um, bija viena um, klostermāsa, ar kuru es, um, es biju Slovākijā pagājušajā gadā, un bija viena klostermāsa, kur stāstīja, ka viņa, viņa nezināja, viņa grib tā kā doties uz klosteri vai nē. Tā kā viņa visu gadu mocījuši tās domas, viņa nezināja, nevarēja izdomāt. Viņa beigās aizgāja uz kapelu un teica, Dievam, es neiešu projām, kamēr tu man nepateiksi, ko man ir jādara. Un viņa divas Stundas eh, nosēdēja kapelā, un Dievs viņai pateica. Un bieži vien ar šiem aicinājumiem ir tas stāsts, kad ehm, Dievs mums ļauj izvēlēties. Bet tajā pašā laikā man liekas, katram no mums tomēr ir tas aicinājums, uz ko mums velka vairāk. Vienam varbūt tas ir tiešām būt mātei, tā kā būt sievai, kādam tas tiešām ir dzīvot. Um, klauzūrā, būt klusajā lūkšanā tikai ar Dievu, neko citu. Un, bet nebūs tā, ka mēs to arī pilnībā nezināsim. Dievs mūs to vadīs. Mums būs šīs domas par šo lietu. Mēs par to domāsim, domāsim, domāsim, nevarēsim tā kā beigt par to domāt un likt tam mieru. Un, eh, nu jā, tajā brīdī ir vienmēr, kad um, ir jāiet pie Dieva un ir jāiet skapēl un ir jāsēž un jāsaka Dievam – pasaki man, ko man darīt, jo es nezinu. Tad beigās izriet šī paļāvība viņam. Un, um, nu jā, ka tā. Nē, es tev pilnībā piekrītu, un es domāju arī, mm, piemēram, nu jā, jā, jā, Dievs kaut kā tomēr atrod to ceļu pie mums, un mums, um, jā, ja mēs tiešām lūdzamies par to aicinājumu, it, it īpaši, it īpaši, ja tā ir, um, ja tie ir ticīgi cilvēki, kas lūdzās par viņu, aicinājums laulību, vai arī, ja tie ir cilvēki, kas lūdzās par aicinājumu uz konsekrēto dzīvi, piemēram, lai viņi saprastu, vai tas, vai tas ir tas, uz ko Dievs viņus sauc, es domāju, noteikti tur viņi iziet tādam ļoti, ļoti garam lūkšanu procesam noteikti cauri, un, un, un Dievs viņus noteikti, noteikti tajā vad, vadīs, tāpēc, ka, tas, tāpēc, ka tas, tas viss notiek ticībā un paļāvībā. Līdz ar to tur, tur nav pat divu runu, tāpat arī par attiecībām ir īpaši ticīgiem pāriem, viņš jau dos aicinājumu abiem cilvēkiem, nevis tikai vienam. Līdz ar to, jā. Bet arī, ja mēs runājam, negribu teikt par mazākiem aicinājumiem, bet, ja mēs runājam arī par aicinājumiem citās sfērās, es noteikti domāju, ka um, ļoti daudz no mums um, patiesībā jā, aizņemšos, aizņemšos uh, frāzi no vakardienas sarunas. Um, gribam nodzīvot desmit dzīves vienā dzīvē, Līdz ar to mums ir ļoti, ļoti daudz sapņu, mums ir ciedīgās par tik daudz dažādām lietām, par daudz mazām, lielām lietām um, un uh, par daudz nodarbošanās veidiem un tā tālāk. Un, nu, jā, un patiesībā es domāju, nu, man arī tā ir bijis it īpaši, it īpaši piemēram, studiju, studiju ceļos. Esmu daudz, daudz par to domājis, jo man daudz kas interesē, daudz kas aizrauja, daudz kas uh, <laughs> nelieloties <laughs> padodās. Uh, un, uh, Un, un, un jā, un esmu arī daudz par to domājis, bet vienā aizlūkšanā patiesībā arī, um, arī jā, jauniešu vadītāji, jauniešu vadītāji pateica tādu frāzi, mm, bet Dievs tev būs blakus, lai arī kuru ceļu tu izvēlētos. Viņš tāpat staigās ar tevi. Uh, tas nenozīmē, ka kāds ceļš ir nepareizs, ja tas nes, kā jau iepriekš minēju, svētā gara augļus, jo koku pazīst pēc tā augļiem. Uh, tad uh, tas nenozīmē, ka tu staigā neceļos, vai ka tu esi nepareizajos ceļos, vai arī ka viens ceļš ir labāks par otru. Nē, viņš tāpat būs ar tevi. Viņš nepaliks tur pie krustojuma un, un negaidīs, ka tu nāksi atpakaļ. Jā, ja tas ir nepareizais ceļš, viņš gaidīs, ka tu nāksi atpakaļ, bet viņš tāpat būs ar tevi. Viņš tāpat ar tevi staigās. Un, man liekas, tas ir svarīgi arī atcerēties, kad mēs runājam par aicinājumiem. Jā, nu, nu ir arī svarīgi zināt, ka aicinājums tā teikt var iemēģināt Īpaši, kad um, ja jūs uh, ja ir domas par konsekrēto dzīvi, jo nav tā, tik līdz tu iespēj vienu kāju klosterī, tā uzreiz tev uz galvas vienkārši, es vienmēr kā viņi sauc, melnu apmetni uzliek. Habits. Habits, jā, uzliek habit un viss, tu esi māsa tagad. Tāpat ar priesteri, ja tik līdz iespēju vienu klāju seminārā, tā uzreiz rokā biķeris un aizvadīt svēto <laughs> misi. Nu, nu, I mean, jo īpaši semināris, nu, cik viņam seši gadi jāmācas, tu jebkurā brīdī vari aiziet projām, cik daudz cilvēku, kas pieļauju, arī nav tā kā iestājušies <laughs> seminārā, kamēr viņiem vēl ir kāda otra pusīte, cik daudzi nav tā kā aizgājuši prom no semināra, jo viņi, tā kā viņi ir iemīlējušies kādā meitenē. Un tāpat ir arī klosteru dzīvē. Tā kā tur ir viss sagatavošanās process, un es zinu vienu sievieti, kura, kuru divas reizes atraidīja no klostera. Viņas divas reizes gāja, uh, un gribēja kļūt par klostru māsu, bet izreiz atraidīja. Viņai teica, ka. Tas un, nav viņas aicinājums. Jā, jā viņai otrā reizē pateica, ka viņa var iestāties, bet viņa nebūs šeit laimīga. Tā kā mums arī ir jāuzticas cilvēkiem, mums apkārt tādā ziņā, un tieši uz šo aicinājumu, kur mēs dodamies. Jo, jo, jo šie semināristi, kad nu, šie priesteri, viņi jau arī skatās semināristiem, tā kā šim cilvēkam ir šis aicinājums būt par priesteri vai nē. Vai tā beigās ir cilvēka izvēle, viņš to darīs, jā, jā. Bet tajā pašā laikā cilvēki apkārt, tev arī mums ir draugi, mums ir kopienas, ģimenes, kuras var redzēt, vai, vai, tas, vai, vai šis ceļš, kur tu ej, tev vedīs uz prieku, uz tavu dzīves piepildījumu arī nevedīs. Un tad es brīžos, ka tu nezini, tev apkārt ir cilvēki, kuriem tu vari pateikt, vai, kā, vai šis ceļš, ko es eju, vai viņš man vedīs uz piepildību. Paldies! Un, uh, jā, man vispār kopumā liekas ļoti skaisti. <clears throat> ļoti skaisti saruna. Paldies, tev, Katrīna. <laughs> um, jā, varbūt tev ir um, jā, kāds novēlējums vai aicinājums, tādēļ draudzīgs aicinājums klausītājiem. Nu, noteikti es teiktu, ej reizē ar Jēzu, nevelcies viņam aizmugurē un neskrien viņam arī pa priekšu, jo Dievs sešas dienas taisīja pasauli, taisīja visu, un septītajā atpūtās. Un viņš jau neatpūtās tādēļ, ka viņš bija baigi noguris. Viņš to, viņš to darīja, lai mums parādītu piemēru, kā mums ir jādara, ka mums arī ir jāatpūšas, kad viss notiek lēnām procesā. Un tādā ziņā, jā, tā kā ej ar mieru un ej ar jēzu. Paldies! Un, eh, jā, novēlam jums svētīgu nedēļu, darbie klausītāji, un tiekamies jau nākamreiz. Tā! Day and night, night and day, let incense rise. Day and night, night and day. Let... Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā Raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs!